zertagako izadi irratia. Gaur, ostirala, urriaren zeian, zeigarrena mailakoek itxegingo dizuegu. Erika eta Elbisek ingeleseko tartetxoa sarduratuko dira. Ugaitzek euraldiaren berri emango digu. Joelek urtebetetxeen berri emango digu. Izarok eta odeiek asmakizunak esango dizkigute. Handekak gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Fatimak gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu eta ni David zuen garko esataria esango naiz. Berazasteko ingeleseko tartearekin usten zaituztugu. Good morning, Elvis and Erika. Good morning, friends. Erika's speak. Good morning. My name is Elvis. Today is Friday, 16th October 2017. How are you today? I'm happy and you? I'm fine too. Tell me, what are you going to this weekend? I like joining out my friends, but when I am at home, I like using the internet. Good plans. At the weekend, I like going on excursion and dancing, but I don't like playing chess. We are going to enjoy a lot. I'm in this class where I'm learning about the Welsh culture. Do you know 88.25% of the people are bilingual? Yes, of course. They speak English and Welsh. And do you know that the national sport is rugby? Wow, very interesting information. Well, not let's continue with the radio program. Bye bye. ezagun gartuko eguraldiaren berri. Ugaitz, esango dugu zuze eguraldia egiten duen gaur? Gaur, amazortzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Naiz eta zerua lainon, lainotuta egon, azte burua, azte buruko eguna, eguraldia nahiko ona izango da. Beraz, oporretan ekintza divertigarriak batzuk egiteko. Jaian urte Joel, esango dizkiguzu guzu gaurko urte betetxeak? Bai, noski, gaur batzuk ditugu. Abran Jimeneze laugarren amaiakori amar urte betetzen ditu. Izera Jimenezek laugarren be maiakori amar urte betetzen ditu. Jo, Rodriguezek zeigarren be maiakori amaika urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituenei nahi txorion enara montainari, lehenko amaiakori, zeigarre, zei eh, urte bete, beteko dituelako. Jennifer Aursari, lehenko ben maiakori, zei urte bete dituelako. Jordan Fernandezi, zeigarren maiakori, amabi urte beteko dituelako. Urte eskotarako denoi. asmakizune garetea dugu. Izaro, odei, esango diguzu ez igarkizuna ditugun gaur? Hona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, hainbeste hanka daukat, gerritik irten da kontatzea benetan zaila izaten da. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Hainbeste hanka daukat, gerritik irten da kontatzea benetan zaila izaten da. Hona hemen esmakizuna. Pipitaki, papataki, zerotede, nordaki, gaia izan da ere urrea zein zilar. Beti inguratzen dut zureria edo atxa. Berriro esango dut, adiegon, gaia izan da ere urrea zein zilarra. Beti inguratzen dut zureria edo atxa. gogoratu, eh? erantzunak ondo idatzi eta gero postontxera bota, ea asmatzen duzuen. Orain, gaidez ezberdinei, buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Handeka, esango dugu zuze berri dugun gaur? Bai, adi egon eta entzun ondo. Pasanen iraileko amaseian, Osono geruzaren nazioarteko eguna izan zen. Osona geruza funtsezkoa da lurra bera eguzki radiazioaren eragin kaltegarriti babesteko ordua. Izan ere, bizia, giza osasuna animaliak eta ekosistema zaintzen laguntzen digu. Osona eta estratosfera amar eta amabo kilometroko altuera metatzen den gaza da. Eta funtsezkoa da biziaren garapena begira. Basoa, landareak, animalia eta itxasok zein lurreko ekosistemak arriskuan jarri ditzaketen erradiazioa kaltegarriak iragazten ditu. Hau da, filtratzen ditu. Hala ere, izakion dekintzaren ondorioz ozono geruza sustitzen ari da. Eta gaur egun hartantidan dagoen ozono geruzaren zuloa gero eta handiagoa da. Egoera latso horren ondorioz zenbait ekimen jarri dira bia. Adibidez, nazioarteko egun hau horretaz aparte, arazo hori txikitzeko gizarte ere parte hartu beharko luke. Kontsum arduratzu baten bidez, berziklatuz edo erronka horrekiko kompromiso hartu esate baterako. Amaitzeko, ogoratu nahi dizuet, osasuna eta ekosistemen babesa guztion ardura dirala. Mundua, uretxea, osasungarriago eta seguroago izan behar da eta. orain Urrezko etxaldia Entzunari Guk euskaraz dakigu Entzun ondo, Guk euskaraz dakigu Ezin duzue astu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan orkituko duzue. bukatzeko garko irratsaioaren inguruko galderak Fatimak esango dizkiogu. Erne egon. Egun on guztioi. Hemen dituzue gaurko galderak. Zein izan da gaurko urrezko saldia? Zertaz gaurko albistea? Zenbat umek betetzen dituzte urteak gaur? Zenbat gradu ditugu gaur? Errepikatuko ditut berriro. Izein izan da gaurko urrezko esaldia, zertaz da txagorko albistea, zenbat umeek betetzen dituzte urteak gaur, zenbat gradu ditugu gaur, er, animo ondo egin. Hemen amaitzen da garko irratxaioa, espero dugu zuen gustuaka izatea, ondo pasaste buruan besterik gabe agur bero bat eta datorren aste arte. arte.